Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 26, 199 Dinalaw sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa ang Gateway City sa St. Louis, Missouri. Sinalubong siya ng kaibigan niyang si Archbishop Justin Rigali sa loob ng 24 na oras na pananatili sa lugar, ineapila ng kanyang kabanalan sa gobernador ng estado ang pagsagip sa buhay ng isang presong nakatakdang bitayin. Binigyan din dito ng banal na papa ang kahalagahan ng buhay ng isang tao na siya namang ipinagbunyi ng mga residente doon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.